Baionako ikastolan gira egun eh, gorko aurritzea entzat egunan. Gorko gaia izango da errukbia. Nor segitzen zuen errukbian? Inglaterra! Inglaterra? Clermont, aviron. Bayona, Ardoan? Bayona. Racing 92! Ardoan, nungo gira horiak. Parisen. Nita, Bayona. Zuk bai hona ere. Zan karter, 92-ean. Euh, Zun hor, mirritze segitzen? Ue, ale, beho, u bai hona. Gaur epatuko dugu, bi taldean bat egitea. Entzun duzu hori, Euskal Herriko, do, Ipar Euskal Herriko talde bat, bakar bat egina dutela, bi taldeak, bi taldeekin bat eginez. Bai, entzun dut. Uh, en fait, euh, hor, um, uh, ba da, ba zen uh, matxo bat, uh, ba zen beho, uh, euh, avi, kontra, eta hor sen, zen, bai beti da basen irabazen zuen, Eta egun batez, uh, eh, uh, eh, BOA irabazidu uh, eh, Bayonaren kontra. Eta gero, uh, hor, uh, nahi dut, uh, hor da biarritzekoak nahi dute eh, izan uh, eh, Baionakoekin, me Baiona ez dute nahi. Biarritzekoak dute nahi uh, talde bakra batekin eta Baionak ez du nahi, hola? Eta ere um, behar dute xoxa edo joaten dila en 3e division. Oh, gauza hona itzateke zuntzat, talde bakra bat egitea? Uh, obeda bitalde izatea, baina ez dakit nola detzeko den edo Baiona edo Miarritze, baina... Uh, Adibidez, baiona daituko da, eta olat baionak joanen Ez ez deitu behar da. Ez euskal herrikoa, zenta merite eta euskal ez du nahi. Merite ez da euskal herrian? Ez! Bai. Euskal herrian da, doaz merin merite? Ez! Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Eh, beste gai bat zaipatuko dugu orain, bakizue biziki hotz egiten duela kanpoan, biziki gauean, eta jende batzuek kanpoan lo egiten dutela. Be, uh, be, uh, be joan behar zirela norbaiten etxera, edo batzuk uh, normalki pasatzen dira galetzeko uh, nahi baduten joan ezek nora, eta horiek ez dutzen nahi. Be, uh, egin behar da uh, zerbait, uh, gela bat, um, egiteko uh, be, uh, denak lo hor. Uh, be, da, se, uh, zen da, uh, helen egun, lor baiti uh, biarritzen. maizuet, janik gelak badirela, jaten zenuen bezala, jendea joteko anloitera, baina ez direla aski, eta gela horiak beteak direla, eta ez dela gela batzuentzat, zeitan lugu gordon galdetzea etxe bat tera joatea, edo emaiteko uh, elisa bat ondoan, edo eh, la merri, ola, eh, ongi izan teko uh, beduan. Ebe, bestenaz, usten dute parte txiki bat, lusatzeko. Ola, bada, hoge gehiago eta gela gehiago eta eta jende gehiago. Diro balio du, digu egitea? Ebe, ni erran berda zerbait. Eta pagatu behar dute berbada. Ebe ez ez pas gâteau? C'est un Macron da miliarder eta galetu behar dua Trump et ematea des missiles de sous.